Koga Allah uputi, taj ne može zaludat. A koga Allah ostavi u zabludi, tom nema uputi. Svjedočim da nema Boga osim Allaha, jedinog koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, njegov rob i poslanik, kojeg je Allah poslao sa istinom kao nosioca radosnih vijesti i opominjača i kao pozivača njegovom dozvolom blještećom svjetiljkom. A zatim najbolja knjiga je Allahova knjiga – A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Najgore stvari po ovu vjeru jesu one uvedene, a svaka uvedena stvar je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je vatri, a potom. Kaže uzvišen Allah u svojoj plemenitoj knjizi, Ja ajuha alladhina amanu taku Allaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji ste rekli da vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojažnošću, onako kako se treba bojati Allaha. I ne umirite nikako osim kao predani i pokorni muslimani. Nakon što smo ukazali na bitnost znanja i na njegovu neophodnost, te na njegov način sticanja, potrebno je sada da ukažemo na pravi put. Jer prvo ono, jel, što se svaki insan zapita, ko ima imalo pameti, znači jesam li ja na pravom putu ili nisam i šta je to pravi put. A u osnovi, jel, svaki čovjek, svaki insan koji je stvoren, misli da je na pravom putu. Pa bi on kršćanin, židov ili neke druge vjere, musliman, znači bilo koje opredeljenja svaki insan misli da je na pravom putu. Dokaz za to su riječi uzvišenog Allah Azza wa Jalla na 290. strani Mushafa, sura Al-Isra, 84. ajet, gdje Allah kaže Kullun ja'malu ala šakilatihi, farabbukum a'lamu bimen huwa ahda sabila. Znači, svako postupa, kako je Kurkut preveo, svako postupa po svom nahođenju. A samo gospodar vaš zna ko je na pravom putu. Znači svako postupa onako, ovdje znači stoji kullu ja'melu ala šakiletihi. Znači po njegovom mišljenju, po njegovom, znači kako on smatra da je najispravniji. A Allah kaže فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى Allah zna ko je upućen, znači ko je na pravom putu, to jest ko je u pravu, jel? Stoga znači svako, svaki čovjek, svaki insan smatra da je na pravom putu, a samo Allah zna, jel, i na sudnjem danu će obznaniti ko je bio na pravom putu. Stoga ćemo mi, kao što smo već promijenili ranije, pogledat šta je to pravi put. Međutim, kako? Pogledat ćemo Šta kaže onaj koji je objavio ovu vjeru? Onaj koji je stvorio insana? Onaj koji je objavio knjigu i dao uputu? Pa ćemo vidjeti šta on kaže o tome šta je to pravi put. Kao što smo govorili, jedino ima Allah pravo da govori o svojoj vjeri i njegov poslanik kojeg je poslao sallallahu alejhi ve sellem pa nakon Fatihe u svojoj plemenitoj knjizi Allah azza wa jalla u suri Bekare prvi ajeta jel, od prvog do petog ajeta na drugoj stranici Mushafa Allah govori o tom šta je to pravi put pa kaže A'udhu billahi min shaitan rajim ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين znači ova knjiga to jest ovaj Kur'an jel u kojoj nema sumnje uputa je za bogobojazne znači ovdje Allah Azza wa Jalla odma prvi ajeta odma govori ukazuje svojim stvorenjima da je knjiga Kur'an uputa. I to kome? Za mogobojazni. Lil mutaqin. S ovim također nam Allah poruči, s ovim izrazom da je uputa za bogobojazne, poručuje nam da će samo bogobojaznim ta knjiga biti uputa. Samo oni koji su bogobojazni će uzimat i vladat se po ovoj knjizi iz te knjige. Znači uzmaći iste knjige i vladat se po toj knjizi. Dok svi ostali koji slijede strasti, znači koji nisu bogobojazni, neće njima biti uputa, nek će njima samo provećati njihovu propast i bit će ta knjiga dokaz nad njima. Pa u drugom majetu također Allah nastavlja pa, pa kaže obja, o, o, opisuje te jel, bogobojazni. Huda lil muttaqin pa kaže alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Znači to su oni koji vjeruju u gajb i oni koji obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što smo ih obskrbili. Znači, gajb, znate šta je? Gajb je sve ono što je nevidljivo za nas, to jest to nama je nepoznato i nedokučivo. Između, sve, između ostalog, onaj svijet je za nas gajb, to jest život u kaboru za nas je gajb, sudnji dan za nas je gajb, džennet i džahennem za nas je gajb, vrijeme nastupa sudnjeg dana za nas je gajb. E, Allah Azza wa Jalla njegovo biće za nas je gajb. Sve ono znači što je nama nadokučivo za nas je gajb. Budućnost, je tako? Za nas je gajb. Allah Azza wa Jalla, opisujući bogobojazne, kaže to su oni koji veru u gajb i obavljaju namaz i udjeljuju od, ona, od onoga što i obskrbljujemo. Između ostalog, ovo je sve jel, dijelovi pravog puta. Šta je to pravi put? Ovo se ovdje objašnjava da zna šta je to pravi put. Pa dalje Allah nastavlja, kaže, četvrtu majetu وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُنْقِنُونَ I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi, Ovdje tebi, normalno, Allah se obraća poslaniku, misli se na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ono što je objavljeno onima prije tebe, to je raniji vjerovjesnici, jel? I koji su u ahiret čvrsto ubijeđeni. Wa bil ahireti hum yuqinun. Jeqin je nešto što je čovjek ubijeđen u tu. Znači 100%. U arapskom jeziku imamo izraze e, sumnja, jel? Provladavajuće mišljenje i ubjeđenje. Sumnja, šek, zon, provladavajuće mišljenje mada može nekad doći u smislu jekina, ubijeđenosti, međutim, e, znači, češće dolazi u izrazu pravladavajuće mišljenje, da li e, manje ili više, jel? Dok je jekin čvrsto ubijeđenje. Evo ovdje Allah spominje da su bogobojazni oni koji su čvrsto ubijeđeni u ahiret. Šta je ahiret? Ahiret je život poslije smrti, jednom riječu. Ahiret je kad preseliš, jel tako, To jest on udući svijet. Znači dunjaluk i ovo što je ovde na ovom svijetu zove se dunjaluk, što ti vidiš. A čim preseliš za tebe ahiret, e, znači od bogobojaznije, od pravog puta, je ovdje sve spominjeno pravi pušta, to. Znači oni koji vjeruju ovaj, u ono što je objavljeno Muhammedu alaihissalatu wasalam. I to je drugom riječu značenje šehadeta, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Znači sve se veže jedno uz drugo. Sve je povezano. I šta znači onu, oni koji vjeruju? Nije to samo puku, puki jezik da se izgovori vjerujem. Nego onaj ko vjeruje, on će to i da primjeni svoju praksu. A ako vjeruješ, jel, onda ćeš i da radiš po tom što vjeruješ, inače ti lažiš. Kao što mnogi danas radi. Nije to sad nama tema. Za lahu dozvolu narodno vrijeme ćemo da se posvetimo detaljnije ovome. Međutim, znači, ovo želim da kažem da ovo ovdje što Allah spominje i oni koji vjeruju ono što je objavljeno tebi, da se odnosi ako vjeruješ, jel? I ako, da se, ako si na pravom putu, da moraš da sprovodiš ono što je objavljeno Muhammedu alaihi salatu wasalam. I oni, znači, koji vjeruju ono što je bilo prije Muhammeda, što je objavljeno vjerovjesnicima. I koji su ahire čvrsto ubijeđeni. Ehol, Allah kaže, jel, u petom ajetu njima, Ulaike ala hudem min rabbihim. Allah svjedoči i potvrđuje on silni i moćni da su ovi koji imaju ova svojstva koje Allah spomenu jel, ovi da su oni na uputa al-huda, ala huda min rabbihim, wa ulaike humul muhtadun, i obavještava ih, i obveseljava da će oni ostvariti ono što žele. Znači, u prvo, prvih pet ajeta Allah je ovde, ili faktički rečeno četiri, prva ova Allah azza wa jalla je objasnio šta je to pravi put a u nastavku jel kroz još od, određeni broj ajeta ćemo još neke detalje jel, de, e, da pojasnimo koji su također smješteni u ovom jezgru ovih ajeta koji su glavnina jel, u glavnini ovih ajeta samo što se detaljno pojašnjava određeni činjenice ili detalje, šta to znači još pravi put. Međutim, ono što je bitno je da Allah spomenu u drugu drugom ajetu odmah poslije Alif Mim, ovo je knjiga koja nema sumnje i koja je uputa za bogobojaz. Znači, Allah ti je rekao da je ova knjiga prema koju su mnogi nemarni, koji mnogi pogrešno shvataju ovu knjigu i kor zloupotrebljavaju je, ne doživljaju kako treba i zloupotrebljavaju je, stiču s, nj, s tom knjigom i metak, popularnost, e, mjesto u društvu i tako dalje, tako dalje, jednostavno koriste je u dunjalučke svrhe, u, u svrhe svog nefsa ova knjiga. Znači, mnogi tako zlopotrebljavaju ovu knjigu. E, nije njima uputa. Ova knjiga je, kako kaže Allah, huden lil muteqin. Ova knjiga je uputa za bogobojazna, a bogobojazni svakako ne zlopotrebljavaju ovu knjigu nego je doživljavaju kao milost i spas i lijek. Pa Allah pobraja sad u, u, u, u tri ajeta, jel, poslije ovog hudalil mutaqin, što smo sad pomenuli, jel, ko su ti koji su bogobojasni. Pa dalje u drugom ajetu, u na 189. stranicu sur Tauba 18. ajet kaže Allah Azza wa Jalla إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Doista Allahove mesđide održavaju oni koji vjeruju Allaha u ahiret i uspostavljaju namaz, znači obavljaju namaz i daju zekat i ne boje se nikog osim Allaha. Fa'asa ulaike an yakunu min al-muhtadin. Nadat se da su ovi min al-muhtadin od upućenih, znači od onih koji su na pravom putu. Pa evo opet i ovdje, jel, u ovom ajetu se spominje, jel, da je pravi put da oni koji vjeruju Allaha, ali ne vjeruju jezikom, vjeruju srcem, jezikom i dijelima. Tako vjeruju. Subhanallah, danas mnogi vjeruju jezikom i većina im vjeruje jezikom. Ali, znači srcem i dijelima, izostaje im tu. Zašto? Zato što mnogo ima jel, munafika, munafika, odnosno licemira, koji ovom vjerom, kao što, sam, što smo već spominjali, ganjaju ovo svjetske prohtjeve. Stoga, Allah Azza wa Jalla traži od nas vjerovanje jezikom, srcem i djelima. Pa ovo ovdje kad kaže se vjeruju, misli se na ovakav način koji vjeruju. Ne samo koji jezikom potvrdi. Jer za vrijeme poslanika, alaih salatu wasalam, i munafice su govorili la ilaha ilallah, govorili jezikom, a tako. A in Allah spominja su na dnu džahennema, u najnači, najdubljim ponadnjima džahennema, u alaih azubillah. Znači, nije vjerovanje jezikom, nego dijelima. I znači, evo ovdje spominje se da je pravi put, jel, vjerovanju Allaha i opet u ahiret, u bil jeumil ahiri, u aqamu salata, znači, koji obavljaju namaz, i daju zekat, isto ono, jel, kao smo malo prije spomenuli, e, o mimma razaknahum yunfiqun, znači od onog što im obskrbljujemo, udjeljuju, evo, to je to zekat. I ovo je vrlo bitan, vrlo bitno svojstvo, jel? Walam jahša ila Allah. Ne boje se osim Allaha. E to je također osobina upućenih i onih koji su na uputi. Da se ne boje osim Allaha. Ne boje se babe, majke, komšija, okruženja, ne boji se gladi, ne boji se smrti, ne boji se ništa drugog osim Allah Azza wa Jalla njegovog prijekora. Što danas mnogi, nažalost, ovo svojstvo nemaju, a misli da su na uputi i upućeni. Subhanallah. Subhanallah il azim. Ali ovo vidiš, misli. Ovo je znači pogubno za njih što oni misli. Međutim, kad zaviriš u Allahovu knjigu, što mnogi kažu, jel, kad, neko, kad nekom kažeš, bolan ti si u zabludi, nije to pravi put, kažu, kako ti, kaže, znaš to, samo Allah zna ko je na pravom putu. I evo, kao što vidite da ovdje vidimo, znači da takvi ne otvaraju knjigu uopšte, da znači su totalno nemarne prema Allahovoj knjizi. I da su otvorili knjigu, evo, s početka knjige, znači, spominje se ko je na pravom putu, a ko nije. Znači, takvi ni uopšte ne otvaraju knjigu. Znači, kroz to vidimo, otkrivaju sramote da su nemarni prema Allahovoj knjizi. Ko god kaže kako ti znaš ko će u džehennem, ko će u džennet, ko je upućen, ko nije upućen, pa evo kako znamo, bavijestio nas onaj koji zna budućnost i koji zna prošlost i sadašnjost i koji je stvorio insana, koji je objavio zna, dio od svog znanja, to je Kur'an, da bi mi znali ko će u dženneta, ko će u džehennem, da bi se jel mogli pripremati za to i da bi znali ko je na pravom putu, kako bi se, kako se mogli držati, kako bi se mogli spasiti, ali oni su nemarni i oni koji nisu ubijeđeni, kao što gore Allah spominje, da, znači da od subina pravog puta وَبِلْ أَخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ Oni koji su ahiret ubijeđeni, ovi nisu ubijeđeni. Stoga ovo svojstvo وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ i ne boje se nikog osim Allaha, malo ko ima danas od onih koji se prepisuju i tvrde da su na pravom putu. A ovo je kao što vidite pravi put, pa Allah kaže فَعَسَا أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Znači ovi koji su ovdje nabrani, koji šta? Koji vjeru Allaha, vjeru u ahiret, obavljaju namaz, daju zekat i ne bojuje se nikog osim Allaha, ovi nadat se da su na pravom putu. A šta i s onima koji nemaju ova svojstva? Uzalud se nadaju, jel tako? Njima šetan govori kako se oni na pravom putu, pogledajte ono, pogledajte ovog, jel? Znači oni, kao što vidite, ne rade po Kur'anu, po Allahovoj knjizi, nego rade po šetanovoj objavi slijedeći svoje strasti da nas Allah sačuva o tome. Dalje Allah Azza wa Jalla govori u suri al ghashiyah 20. majetu na 500 na 500 to toj stranci Mushafa Hada basairu lin nasi wa hudan wa huda wa rahmatun li qawmi yuqinun Znači, hada, ova, ovo je ovaj Kur'an ili ovo je putokaz ljudima vidiš ovdje Allah spominje sad ljude linnes ova znači knjiga je e, Basair znači kako ćemo tu da prevedemo korput je pravo ovaj putokaz znači Basair nešto što te upućuje jel ova hada Basairu linnes ovo je putokaz ljudima, ova knjiga, Kur'an je putokaz ljudima, općenito i kršćanima, i židovima, i međusijama, i uvimunima. Svima je ova knjiga, znači, putokaz. I vahuda, znači, juputa, i rahmet za kog? Vidiš, ovdje kaže Allah, wa rahmetul ni qavmi yuqinun. Rahmet, znači, milost za narod koji je ubijeđen. Subhanallah. Znači, ovima je milost. Nije ljudima, vidiš, Allah je prvo spomenuo u jednom kontekstu ljude da je ovaj Kur'an, znači ljudima uputa i putokaz. Ali je pomenuo da je uz milost ubijeđenom narodu, koji je ubijeđen, ne koji sumnja, koji misli, je li ova knjiga od Allaha? Ma ja šta, jest, nije, prije će biti da jest to nije u jakin, to nije ubeđenje, to su sumnje i zannovi koje Allah neće primiti. Znači Allah samo jakin, ubeđenost, ko što vidiš sunce upo bijela dana, da nije mjesec, e tako moraš biti ubeđen da, da je ova knjiga Kur'an od Allaha uzvišenog. E to će ti jedino Allah primiti. Pa dalje Allah Azza wa Jalla govori u suri Al-An'am 153. ajet 149. stranica pa kaže wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun pa doista je kaže ovo pravi put moj وأن هذا sirati mustaqima. Čuješ, znači sirat al-mustaqim. Čuli ste do sad izraz, jel, sirat al-mustaqim. Pa Allah kaže, doista je ovo sirat al-mustaqim. Doista je ovo وإن, وأن, وأن هذا sirati mustaqima fattabi'uhu. Znači, doista je ovo u Kur'anu što se nalazi od Allaha naredba, jel, sirat al-mustaqim. I kaže, fattabi'uhu nega ta to slijedite e ovo zašto sam spomenuo ovaj ajet zbog ovog sa što dolazi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi znači nemojte slijedit puteve drugi je znači pa da vas odvoje od njegova puta od ovog što je Allah spomenuo od pravog puta znači nemojte druge puteve slijediti nema, vidiš ovdje ti govori da, da postoje drugi putavi ali ti Allah upozorava nemoj slijediti druge pute osim ovog jedinog puta kojeg smo sad mi jel, krenuli od početka od ove knjige gdje te Allah upućuje linano, hronološki redoslijedom kudi kako, po korak, po korak te upućuje. E to je taj put slijedi. Nemoj druge mimo ovog puta. Velikum vasakum bihi la'allakum tattakun. E to vam on naređuje, ovo je naredba od Allaha, kaže. Zalikum vasakum, to vam naređuje. Lallakum tattakun, da biste bili bogobojazni. Znači, ako hoćete bogobojaznost, evo ovo vam je. Rata ovo. Ko je ovo? Da, znači, fet tebi uhu, slijedi ovo, ove upute koje ti Allah daje iz Kur'ana. Pa dalje, u suri Zumer, 18. ajet, 460. stranica. Ja ovo spominjem često ovako, koja stranica, samo zato da bi vi mogli, jel, kad čujete da otvorite, da provjerite i da lično pročitate ajet, da se uvjerite da je to u vašim mushafima koji je tu kod vas, jel, u vašim regalima ili pokrivenim peškirima i tako dalje, ispod peškira, da je to tu se nalazi. Pa stoga bi bilo lijepo kad god ja kažem da pauzirate ovo, ovaj ders, jel, riječi, pa da otvorite pa opet da nastavite, jer je veći bereket, inša Allahu ta'ala, Allah da vam podari svaki hajr i korisno znanje poveća. Pa kaže, jel, u suri Zumar 18. 460. stranica, الذين يستمعون القول قول فيتبعون أحسنه ahsane ovako eh, ulaika allazina hadahumullah fa ulaika hum ulul albab znači oni koji Kur'an slušaju i slijede ono što je najljepše u njemu njima je Allah u, u, u, na pravi put ukazao i oni su znači, kao što je Korkut preveo, pametni, jel? Ulul al-bab. No, u tafsiru ibn Kethir spominje se, znači, ovo, i oni su pametni, to jest oni koji su bistro guma i ispravne prirode. Znači, koji svataju, koji rezonuju, razumiju. Međutim, ovdje ono što je bitno, što sam htio istaći, gdje Allah spominje s početka ovog ajeta alladhina yastami'una al-Qur'ana fayattabi'una ahsana znači oni koji koji go, koji slušaju Kur'an i slijede ono što je najbolje u njemu a u tafsiru se spomeni, znači to jest oni u tafsiru kesir znači oni koji, koji ga razumiju i rade po njemu što je u njemu I kaže Allah za ove koji su razumili ajete, razumili, kad kao razumili, razumili onako kako Allah htio da se razumi. Ne razumili onako kako paše njihovim dušama, što je najčešća praksa. Da se razumi Allahov govor i govor njegova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, onako kako odgovara njihovim prohtjevima, kako uklapa se u njihov životni ambijent, tako razumiju oni. Međutim, nije, nije te Allah uputio. Allah je uputio one koji razumiju Kur'an onako i objavu, jel, komplet, onako kako je Allah htio da se razumi. I koji kad su razumili, sproveli to u praksu. Jer nije Allahu samo cilj da robove obavijesti, jel? Da bi oni znali. Kao što danas mnogi kad im kažeš neki ajt upozoriš im, recimo, ovaj, da se boje Allaha, jel? I upozoriš im govorom Allaha ili poslanika, pa kažu, znam ja to, čuo sam to. Znam, znam, znači. Oni misle hudi da je dovoljno samo znat. Ali ne. Oni su se prevarili obmanili se. Znači, Allah želi i traži da razumi ispravno, da razumi onako kako Allah htio da razumi, da se ovaj e, zapravo da, da se razumi onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da se praktikuje tako. E to su znači oni kaže ulaika allazina hadahumullah. E to su oni koje Allah uputio. Allah potvrđuje tako. I tu znači oni koji su wa ulaike humul ulul albab wa ulaike humul albab znači tu su oni koji su pametni, jel, razboriti ili ovako da prevedemo, bistrog uma zatim Allah Azza wa Jalla u suru Alu Imran 103. majetu na 63. stranici Mushafa kaže وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَثَرَّقُوا Znači, svi se Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Wa'tasimu bi hablillah. Znači hab, hablillah, Allahovo uže. što se tiče toga šta se misli na hablillah na Allahovo uže navodi se znači u tafsiru kathir da je Kur'an Allahovo uže što stoji i u hadithu Haritha al-Awra koji prenose odalije a to se prepisuje poslaniku sallallahu alaihi wasallam u kojem opisuje Kur'an pa kaže on je čvrsto Allahovo uže i pravi put njegov A također se bilježi od e, imama Tabarija sa lancem prenosilaca od Abu Sejda gdje se navodi da je rekao Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Allahova knjiga je Allahovo uže pruženo od neba do zemlje. I vidite ovdje da Allah azza wa jalla naređuje svima wa atasimu bi hablillah jami'an Znači, uhvatite se svi, svi, sva stvorenja obaveza se uhvatiti svi za Allah uže, to jest za Kur'an, držati se Kur'ana, to jest razumiti ga, svi ga trebaju, moraju razumiti onako kako su ga razumile prve generacije, a ne kako su ga razumile hođe, filozofi, šehovi ovi, šehovi oni, ovako, onako. Allah to nigdje ne spominje u Kur'anu. Kao što vidite da se obraća stvorenjima da se uhvate za Kur'an. A Kur'an će ih uputiti u detalje kog će pitat šta i kako, kao što smo pomenuli u, u prošlijom dersu, znači za uleme i šehova, jel, da se oni pitaju Fesal ehl zikr in kuntum la ta'lamun. Znači, pitajte učeni ako ne znate. A danas, na uzubillahi ta'ala, učeni su stavljeni na nivo vjerovjesnika i poslanika la haula wala kuvvata illa billah kod mnogi oni koji nisu se držali ovih uputa nisu šta sve je to glavni problem nisu čitali Kur'an nisu niti razmišljali o njemu to je taj problem znači nego su Kur'an doživljavali pogrešno nego što se treba doživjeti. Nisu ga shvatili kako treba. Neki ne vjeruju u njega, ovako onako. Uglavnom, ovdje, kao što vidite, Allah naređuje svima da se uhvate, jel, da se drže čvrsto za lavo uža i da se ne razjedinjuju poslije toga. Vala te farroku. Znači, poslije kako, kad se uhvate, kad se svi budu držali Kur'ana, onako kako on upućuje, baš onako, a nekako njima paše njihovim strastima. E tad poslije toga, nakon kad se ujedinite, jel? Na istini ne, ne razjedinjujte se. Ovo sam ujedno samo spomenuo, jel? E, znači, naredbu uzvišenog Allaha wa Jalla koji naređuje držanje Kur'ana, znači, e, pridržavanje Kur'ana pored toga što je spomenuo da je to, jel, između ostalo, pravi put. Pa, ajmo dalje, znači, da vidimo koji su, šta još Allah spomenu da je pravi put.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 Njegova vlast je na nebesima i na zemlji, nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje, I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova vjerovjesnika koji ne zna čitat ni pisat. Koji vjeruje Allaha i riječi njegove. Njega slijedite da biste na prvom putu bili. Hm? وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ Nije Allah rekao nigdje u ajetu učene slijedite na, da biste napravili put. Šehove slijedite, ulemu slijedite, filozofe slijedite, babe slijedite, tradiciju slijedite. Ne, njega, koga njega? Pa poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam gdje kaže Allah azza wa jalla u, suri Al-Fath 28. ajet 514. stranica Mushafa هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Znači on je taj koji je poslu poslanika sa hud, bil huda, sa uputom i pravom vjerom, madini l'haqi, istinitom vjerom, li udhirahu ala dini kullih, da bi uzdigo da bi uzdigo tu vjeru iznad svih drugih vjera. وَكَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا Allah je dovoljno jedan. Znači, stoga Allah kaže, jel, njega slijedite, وَتَّبِعُهُ لَلَكُمْ تَحْتَدُونَ Poslu poslanika sa uputom, kao što vidite, bil huda, i na drugom majetu, pogledajte kako Kur'an, jel, upućuje, jel tako, s koraka u korak. Sa deređe na deređu, sa stepenice na stepenicu. Znači, zato i jest, jel, ovaj Kur'an, jel, huden lil mutteqin, znači uputa za bogobojazne, koji uzimaju iz Kur'ana, to jest, vjeruju ovaj Kur'an, jer jedan od načina načina da vjeruješ u Kur'an jest da ga čitaš, subhanla. Kako je vjerovanje u Kur'an, ti vjeruješ u Kur'an, a on ti zadnja knjiga u kući. Sve drugo čitaš mimo Kur'ana. I po Facebooku, i slušaš dersove, I slušaš ovog, slušaš onog, čitaš knjige, ideš u školu, školuješ se, ne znam ja šta već radiš. Kur'an ti je samo kad dođe Ramazan. I to predaš koju hatmu da bi mogli prijatelji i oni jel, koji te čuju da kažu mašal. Većina njiha rade zbog ovog, jel, neku pohvalu ili hoće ovaj, u društvu ne, neki rating da postavim tako dalje. Osim malo njiha, jel, osim oni iskrenih mutahina koji su uzeli Kur'an i shvatili ispravno i koji su došli do ovog, jel, do ovog, kako i na Allah upućuju. Znači da slijede poslanika, njega slijedite. وَتَّبِعُهُ لَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ Nije hođe ljudi, nije učene, nije u lemu, šehove. Znači oni koji su učeni, ispravno je učeni. Svaka čas odajemo im počast i poštujemo im. Poštujemo. Poštujemo. A ne slijedimo nego poštujemo, to ima razlika između toga. Poštujemo im što su posvetili svoj život znanju i odvojili vrijeme jel, da nas poduče. Čime da nas poduče? Da nas poduče Kur'anu, Allahovim ajetima i govoru Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i tumačenju ashaba. Time da nas poduče a ne da nas poduče svojim mišljenjima. Stoga insan u prošlom drstu govorio, mora dobro da bude oprezan kada prima, na koji način prima nešto što se tiče vjere. Da li halal, da li haram, da li e, bilo što tiče vezano za vjeru, da odma filtrira, da postavi sve filtere, da vidi je li to što je on čuo, je li to vjerodostojno, je li to ispravno protumačeno, da nije došlo do neke zabune, što je čest, česta praksa danas i pojava. Ono što je da upotpunjava pravi put, znači, jeste i ajet i sure Taube stoti ajet na 203. stranici gdje kaže Allah Azza wa Jalla وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ بِالْإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ Znači, Allah je zadovoljan prvi muslimanima. وَسَّابِقُونَ أُوَّلُونَ Znači, minel muhađirina wal ansar. Od muhađira i ansarija. Allah je zadovoljan sa prvim generacijama od muhađira i ansarija. Ko su muhađira i ansarija? Ashabi Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa dalje Allah nastavlja kaže وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ I onima koji njih slijede, ovaj moment pogledajte i ovaj detalj. Allah potvrđuje da je zadovoljan prvim ljudi generacijama. Nije Allah rekao u ajetu da je zadovoljan muslimanima uopšteno. ili bilo koji u kom vaktu. Ne, ne, s prvim generacijama. وَسَابِقُونَ أَوَّلُونَ I objasnio, odnosno margin, marginiruo ili označio ko su ti muhađiri i ensarije znači minel muhađirine volan sa i prvo je pomenuo muhađire pa onda ensarije nije rekao jel tako da Laha ima svoj smisao dubok smisao nije ništa slučajno stavljeno ni poredan znači muhađiri su prvi koji su meki ponijeli tako teret ove vjeri pa im je Allah prve spomenuo minel muhađirine u ansar Nije rekao al ansar va muhađirin, ne. Prvo muhađir pa ansari. Pa uallazina tebi'uhum, pa one koji njih slijede. Koga? Pa muhađir u ansari, znači ashab Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Bi ihsani. Radu Allahu anhu. Znači, Allah je s njima zadovoljno. Ko slijedi, znači, ashabe, Allahovog poslanika, Allah je s njima zadovoljen. Pazite ljudi, evo vam recept ko hoće Allahovo zadovoljstvo. Evo ga, slijedjenje. A nisam na početku spomenuo šta znači slijedjenje, jel kako? Ovo je sad znanje, jel ovo je jedna, jedan šablon. E, znači, slijedjenje njiha u ibadetima, Allahu azza wa jalla. Ovo u ibadetima, to jest u obožavanju Allaha je e, općenit pojem, širok, je jezgrovit, u kojeg potpada sve halal i haram, jel? To znači naredba i zabranje. Da se slijede oni u naredbama i zabranama. Da se slijede, znači poslanik i muhađir ensari. Evo ovdje smo sad došli, iznijeli smo dokaze da je uputa šta? Slijedjenje poslanika, sallallahu alaihi sallam, i ashaba njegovih. Nigdje Allah slobodno pretešite Kur'an čitav od suri Fatiha do sure Nas. Nigdje nije spomenu izla, izraz ovaj glagol i tiba, znači slijedjenje. Bilo koga drugog, kad je u pitanju kontekst pravog puta do poslanika i ashabe. Čak ni tabeine nije spomenuo. Nigdje samo znači poslanik i ashabe gdje je Allah dozvolio i naredio slijedjenje, glagol itiba'a, slijediti. Jel tako? Pa evo, znači, وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ ko slijedi muhađire i ansarija, jel? Radi Allah, Allah je s takvim zadovoljom. Pa evo vam vi, tragaoci za Allahom zadovoljstvom, evo vam puta. Pa ćemo pomenut znači hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam koji bilježi imam Tirmizi u broju 2641. hadisu gdje se bilježi od Abdullaha ibn Amra radijalu anhu gdje stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Moj umet će snaći ono što je snašlo židove, sinove Israilove, stopu po stopu. Pa ako se među nemuslimanima nađe neko ko će javno počiniti blud sa svojom majkom, naći će se neko iz mog umeta ko će učiniti isto to. Znači sljedeće. Židovi su se podijelili na 72 grupacije sekte, a moj će se umet podijeliti na 73 grupacije sekte. Sve će ići u džehennemsku vatru, pasite ovo dobro, sve će ići u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana. Hm? Izuzev jedne grupe muslimana. Bi rečeno, koja je to, jel? Grupa muslimana u Allahov poslaniče, koja je tu spašena skupina muslimana u Allahov poslaniče, reče spašena skupina muslimana su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Pogledajte ljudi kako se uklapa, jel, sahih hadis sa ovim ajetom kojeg sam uporedo spomenuo. Znači, da oni koji budu na onom, šta znači na onom? Koji budu izvršavali naredbe na način kako je kako stu izvršavao poslanik i ashabi koji se budu uklonili zabrana na način kako se klonio Allahov poslanik i ashabi koji budu smatrali zabranjenim što su oni smatrali i koji budu smatrali dozvoljeno što su oni dozvoljavali i koji budu obožavali Allah na način kako su oni obožavali i bradet mu koji budu uklanjali namaz kako su oni klanjali abdest tako dalje da ne nabravam e tu su oni koji neće biti uvedati svi ostali jel' koji budu pretjerivali ili popuštali u vjeri, nisu od ovih spašeni, bit će u vari. Da nas Allah sačuva, da budemo takvi. Pa također imamo oporuku od Allahog poslanika, alaih salatu wasalam, u hadisima, u hadisu zapravo koji bilježi i imam Ahmed, i Abu, Abu Dawud, i Tirmizi, i Ben Mađe, i Ben Hibban, i drugi, a hadis je vjerodostajan, gdje kaže alejkum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin. Znači oporučujem vam moj sunnet i sunnet mojih pravednih halifa nakon mene. Čvrsto se prihvatite toga i stisnite s, s, sa svojim kutnjacima. I upozoravam vas na novotarije u vjeri, jer je svaka novotarija bid'at znači svaka novotarija, odnosno svaka novina je zabuda, onaj novotarija, a svaka novotarija je zabuda. Znači, oporuku od poslanika gdje on oporučuje ummetu drženje sunneta. Šta znači sunnet? Sunnet znači na prevod na arapski praksa. Znači oporučuje poslanik njegovu praksu. Kako je on praktikovao i badete, nakon, znači, tako na takav način oporučuje i ummetu onima za koji, koji žele da se spase, jel, ja? i da budu u društvu Allaha poslanika alaihi salatu wasalam oporučuje da se drže njegove prakse ne prakse hođa prakse imama šehova ovih oni što je danas nažalost praksa Što je danas sunet slijedit imame slijedit šehove slijedit e, trakcije ovu onu kao što vidite nigdje tu nije spomenuto to i da je to zabluda. Pa spomenut ću još riječi od Abdullah ibn Mas'uda koji se također vežu na ovo, a to je ashab Allahog poslanika, ali salatu wasalam, a također jedan od najučenijih ashaba, kaže, neka se niko od vas uvjeri slijepo ne povodi za nekim čovjekom. Ako on vjeruje, i ti ćeš vjerovati. A ako on uznevjeruje, i ti ćeš isto znači uz nevjerovanje. A ako se već za nekim morate povod, neka to budu oni koji su preselni, jel? jer od živih niko nije zaštićen od iskušenja i smutnje. I ovo su zlatne riječi koje se treba držati svaki pametni. Jel, oni koji su preselili, oni nema šanse da će zalutat. Zna se, oni su postavili šablon i šemu i možeš samo ti zalutat, oni ne mogu. Stoga znači, insan ako se hoće da povodi, nek se povodi za onim koji su preselili na istini. Nikako neka ne uzimaju žive za uzore. Ovo također bilježi Abu Dawud, je Taberi. Dalje isto riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu. Kaže, neka niko od vas ne bude slijep i povodljivac, oportunist, ne kupita. A ko je to? Reče. To je onaj koji govori ja sam kao i ostali ljudi, ako su na uputi ja sam s njima, ako zalutaju ja s njima zalutat. Naviknite svoje duše da ako ljudi učine jel, nevjerstvo kufr da vi to ne činite. Znači ovo bilješ je Trmizi broj 2008. I zadnje riječ od Abdullah ibn Mas'uda kaže neki je čovjek Abdullah ibn Masudu radijallahu anhu rekao poduči me nekim sadržajem korisnim riječima pa mu reče obožava Allaha jel, čini Allahu ibadet i ne pripisuje mu su druga ne čini mu širk drži se Kur'ana onako kako on propisuje i prihvati istinu ma od kog došla makar i od poznatog i mrskog a odbaci laž i zabudu ma od kog došla makar i od bližnjeg i od dragog ovo bilježe Ebu Nuhaym u dijelu Al-Hilja -Hi Eh, hilja zapravo. Pogledajte ovdje riječi, zlatni riječi jednog od najučenija ashaba, ashaba Abu Masuda, Abdullah ibn Masuda radilo ono. Znači da prihvatiš istinu, ma od bilo koga došla makar i nepoznatog. A mnogi kažu, evo ja ću uzeti sebe u primjer, ko si ti kaže? Šta se kriješ ozda? Ko to nama priča? Da se prvo predstavio uči? Jesi gdje učio? Ko ti je dao diplom? Ovako, onako. Pa stani, jeste to vi učeni ili Abdullah ibn Mas'ud radi Allah. Znači, pogledaj gdje nas Abdullah ibn Mas'ud upućuje da se može istina i da se prihvati, znači, istina i od nepoznatog i mrskog. Ali ako istina, Ovo vam ukazuje da insan prvo treba naučiti kako da prihvata od ljudi, da va, jel? A ne kao danas to mnogi pogrešno rezonuju, pa gleda ako je ahlakli še i poznat, slušat će ga. Nije poznat, nije ahlaka, grub, neće ga slušat. A to kad sluša, znači ono, zdravo za gotovo uzima, slijepo slijedi, što je sve zabluda. Zabluda. Nego pogledajte kako nas ashab najučeniji podučava. Da vagaš, da filtere postaviš koje sam malo prije spomenuo. Da postaviš filtere, je li to odakle to što ti taj govori? Odakle to on uzeo? Odakle ti govori? Šta ti govori? Pogledajte recimo kako vam ja predstavljam. Taj, ta stranca, tu, taj hadis, taj brož, ovdje, eh, tu je tu. Znači, ko ti govori? Šta ti govori? I kad vi to isproveravate, vidite na osnovu čega temelji taj to. Ako je to na, na temelju Allahovog govora, e, ispravno potumačeno, i govor Allahovog poslanika, koji je vjerodostan, i svakako ispravno svačen, onda se to prihvata i uzima, pa makar bi onaj koji ti je mrzak i kog ti ne znaš. Neki anonimus, jel tako? A ako ti dođe, jel, a da odbaciš laži zabludu, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, A šta je ovdje laž zabluda? Zabluda je ovo slijepo prihvaćenje. Ili e, ovo prihvatanje, a ovo, on je poznat, jel? On je šeh poznat. Neće on slagat, jel? Ja će on slagat, to je šeh. I on, I on, jel, po Kur'anu i sunetu radi. Po čemu on to, jel, uzima? Znači, ovo je slijepo uzimanje. I to se ne smije na takav način uzimat, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, makar i od bližnjeg i dragog na takav način da se uzima vjera i uči i propisi i fetve i tako dalje, to je haram, zabranjeno uzima. Ovo su znači, ovo je oporuka jednog od najučenijega sahaba radijallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud. I spomenut ćemo još dva ajeta i završiti uz Allahovu dozvolu ovo predavanje na temu pravi put što je bi ta'ala višenog dovoljno onom ko sluša i čije srce budno i koji je tragalac za istinu, više nam dovoljno. Pa kaže Allah Azza wa Jalla u suri Nur 54. ajta 357. stranica قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على وما على الرسول إلا بلاغ المبين Znači, reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. Pa ako se oni okrenu znači poslanik jel on je fa in tawall uh, fa in tawallu fa in tawallu fa inma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum znači na poslaniku je ono što se njem naređuje a na vama je na vama odgovornost vaša je što se što što se vama naređuje wa in tuti'uhu tahtadu pa ako mu budete poslušni ako mu se budete pokoravali bićete upućeni وما على الرسول إلا البلاغ المبين I nije ništa drugo na poslaniku osim da jasno obznani. Znači nije mu ništa drugo dužnost osim da obznani. Evo, znači ovdje vidite također šta Allah spominje bukvalno riječima, bez filozofije, bez da trebaš tefsirit nešta tu. Bez ikakvog tefsira. Zašto ovo kažem? Mnogi će ubacivat e, vesvese, ko stijesti, kakvi mu fesiri. Znaš ti Kur'an na pamet, znaš tefsir na pamet, znaš hadisa na pamet. Ti ne možeš tumačiti kur'anske ajete. A miskini ne znaju da većina ajeta, većina Kur'ana da ne treba tefsir uopšte. I dokaz za to su riječ uzvišenog Allaha u suri Alu Imran u sedmom ajetu na 50. stranci. Ja Allah kaže Azza wa Jalla هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر, وأخر mutešabihat. Znači, on je taj koji ti je objavio knjigu, u njoj su ajeti jasni. I oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Znači, Allah potvrđuje da je objavio jasne ajete koji su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Znači, ne treba ti tefsir za većinu znači da, da, da, da kao što mnogi tvrde, jel, da ne mereš ništa, na takav način odvraćaju narod, jel, da ti sad moraš fakultete da završa, završavaš to, e, da morališ u ljude ovim načinom, jel, da kažu, ma ne smijem ja Kur'an ban čitat, svataš, ovo je sve šetanska zamka, moram ja tam šehovima ići ko sufi ovi, pre šehovima ne mere, ne mere, dovu put tako nije mu šeh dozvolio. Znači, i tako dalje, preterivanja, isto i ovi, ne on ništa, jel, ni razmišlja to vjeri, nije, znači, naučili su ga da ne smije ni razmišlja to ajetima. Zašto? Ne mere to on, to mora, znaš, mora se fakultet za to ići. Pa subhanallah ila azim, čemu onda od Allaha uspostava Kur'ana nad ljudima ako ga ne razumiju, jel? A ne, to je po njihovoj logici. A vidite šta kaže Allah? Da je objavio ajete jasne i oni su glavnina knjige. Stoga znači, pogledaj to što sam ja ajete spomenuo, znači su jasni. Jasno ti Allah kaže ovde wa in tuti'uhu tahtadu pa ako budete mu pokorni al poslaniku bit ćete upućeni a danas ljudi Većina oni su pokorni kome? Svojim strastima. Pokoravaju im se potpuno. A poslaniku, alaih salatu wasalam, pokoravaju se onda gdje im nije teško duši i gdje nema iskušenja, jel? A gdje je teško iskušenja, to odgađaju, govore inša Allah i ne pokoravaju se. Neki od njih i umru, jel? i presele čekajući da, da duši nadođe da se pokori. To nije pravi put i takvi su nepokorni da nas Allah sačuva svake zablude. I zadnji ajet s kojim ćemo završiti jel, ovo druženje Allahu zahvaljujemo na svakoj blagodati u suri El Isra 15. ajet 283. stranice gdje kaže uzvišeni Allah Men ihteda fa innama jehdi li nefsihi. Wa men dalle fa innama yudillu alejha. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا pa kaže onaj ko ide pravi putem ide znači u svoju korist upućen je radi, radi svoje koristi zbog znači Svataš, radi sebe ide. Nije radi nekog drugog. Ko je upućen, kako je korkut prema onaj ko ide pravim putem, od toga će samo on korist imat. A وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا A onaj ko luta, na svoju štetu luta. I kaže wala تَزِرُ wala تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ I nijedan grešnik neće tuđe grijehe وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا امين jedan narod nismo kazni dok poslanika nismo poslali pa ovo je znači od Allaha obznana da ako se uputi, jel, napravi put, ide na svoju korist, ako luta na svoju štetu, luta, i da neće on, jel, bit, da neće nositi grijehe tuđi što drugi, drugi lutaju i, i, i vaki su i naki su i, jel, ne drže se Islama, a Allah nije kaznio, jel, dok nije poslao poslanika. Pa evo i ovdje je Allah poslao poslanika i obznanio im i došla je do njih i ovom prilikom, jel, do, do tvog uha, o ti koji slušaš, je došla ova opomena, pa sad vidi dobro kako ćeš, jer vidi Allah kaže da nije niko kaznio dok nije poslao opomenu, ovo, ovako se svata. Znači, ni, nismo ni narod kazali dok nismo poslanika posla. Znači, nije niko kažen dok nije opomenu. Allah želi da to kaže, dok nije opomenu. Pa ovo, opomenut si, pa vidi kako ćeš. Molim Allah azze od drle da bude o korist ovo imeni vama i na dunjaku i na ahiretu. Ono što sam rekao od istine, od Allah azze od drle a što sam pogrešio, od mene šetana. Subhanak Allahumma bihamdike, ašadu la ilaha ilaha, anta astaghfiruka wa tubu ilaih.